Umetujia kwa kheri mwezi mwema wa imani. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sote tuna madhambi na sote tunataka kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katuwekea sisi mambo mengi ambayo tukiyafanya Mungu atatusamehe madhambi yanayojulikaniwa mukaffirati dhunub mambo ambayo mtu akiyafanya anasamehewa madhambi, lakini kubwa kinachotakiwa ni imani ya alghaib. Huenda jambo lenyewe ni dogo ukilifanya, lakini ni himma, watakiwa uwe na himma ambayo itakusukuma kufanya lile jambo, ndio usamehewe. Ni mfano mdogo tu, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kutawadha vizuri basi madhambi yake hufutika mpaka yakatoka yale yaliyo ndani ya kucha zake. Hadith rawahu Muslim. Hili latakiwa mtu awe na iman kwamba yeye kila akitawadha madhambi yake husamehewa. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man qala, mwenye kusema subhanallah wa bihamdihi mara mia moja, hutat khatayahu walau kana mithla zabad lbahr Mwenye kusema hili neno mara mia, madhambi yake hufutika, hata iwapo wingi wa madhambi yake ni mfano wa povu la bahari. Nenda ukatazame povu la bahari lilivyo lingi au lilivyokuwa lingi, na Mungu subhanahu wa taala anakusamehe madhambi yako yote, mfano wa povu la bahari, kwa wewe kusema subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kinachotakiwa ni kuamini, alimanu bilghaib kwamba kweli nikiyasema haya maneno madhambi yangu nitafutiwa. Tukiwa na shaka, bila shaka hatutopata kitu ambacho kitatusukuma sisi kuleta hizo tasbih subhanallah wa bihamdihi. Itakuchukua muda gani? Lakini waonaje kama mtu atakupa bunda la milioni moja ulihisabu, litakuchukua muda gani? Muda mwingi sana kuweza kumaliza kuhisabu milioni moja, lakini utahisabu na hutochoka kwa sababu umeamua wataka. Lakini hili kwa kuwa lina thawabu ndani na ajr, shetani anakufanyia kuwa ni jambo kubwa la dakika mbili peke yake. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, mara mia moja madhambi yako mfano wa povu la bahari, Mungu amekusamehe. Uyazingatie hayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.